Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, ластивочка, стала золи щебета, господаря викликати шире, господаре, то дивися, так шару, там овечки покотили, саєрнички народились, тебе товар без хороший, будеш мати змірку гроші, тебе товар без хороший, будеш мати мірку гроші, хоч не гроші, щети, четрик, щедрівочка, прилетіла, ластівочка, стала соби щепетати, господаря викликати, жити, люди, господар, подивися на кашару, там овечки покотилися, як мічки народились, тебе товар без хороший, будеш мати мірку гроші, тебе товар без хороший, будеш мати мірку гроші, хоч не гроші, то голова, чолопова, луну була, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, жити веди, господаря, подивися на каша, там овечки покотилися, як нічки народились, тебе та без хороший, туди ж мати віком. чорнобоба, ще ти, ще ти, ще ти вочка, прилетіла ластівочка.